الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 20 dans l'explication du livre c'est le, livre du Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi. C'est un <clears throat> livre qui réfute les arguments des Hizbiyyins qui veulent défendre la démocratie. <coughs> Donc, au dernier cours, on terminait par le point où le chef explique qu'il euh, y a certains parmi les Hizbiyyins qui utilisent comme argument l'idée que les, les, élections et euh, la démocratie, ça fait partie des questions qui ont rapport avec euh, l'ijtihad et les choses de ce genre. L'ijtihad, c'est-à-dire de faire des efforts pour arriver à connaître la vérité, de, trouver, d'appliquer les jugements et les règles de la charia en se basant sur euh, des règles et des principes euh, d'analogie et d'autres genres de principes de ce genre, donc euh, qui sont connus dans les principes de Usul al-Fiqh, ainsi de suite. Donc, euh, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent que certains parmi des ulama, hein, bien entendu, ceux qui, comme le chef il, il va l'expliquer plus tard, euh, les hizbiyyin, on sait que la plupart d'entre eux n'ont pas du tout de respect pour les ulama d'Ahl sunnah wal Jama'a et les grands imams de sunnah que ce soit le chef Bin ou le Cheikh Ibn ou le Cheikh Al-Albani et d'autres parmi eux, ils n'ont pas de respect pour eux et ils les traitent de toutes sortes de termes, de noms pour les dénigrer, pour les rabaisser. Soit qu'ils vont dire qu'ils sont des murji'a, soit qu'ils vont dire que ce sont des, savants qui suivent les dirigeants ou qui obéissent aux dirigeants euh, et pour essayer de les dénigrer en disant ça, qu'ils sont des agents du gouvernement ou des choses comme ça, ou bien qu'ils sont des savants qui ne connaissent rien d'autre que les seins qui ont, les seins des femmes, c'est-à-dire les règles et les menstruations et les, euh, les écoulements, ainsi de suite. Donc, ils ils, dénigrent les savants avec ces genres d'appellations et euh, ils vont les appeler par toutes sortes de, de, de ces, de ces termes-là. Puis par la suite, quand ils veulent essayer de défendre une position et qu'ils trouvent dans une fatwa d'un des ulama des, de, de Ahl Sunnati wal ils trouvent une fatwa qui correspond à ce que leur passion euh, recherche, là tout d'un coup euh, ils vont agir comme si euh, ils acceptent les fatwas de ce cheikh. Et bien entendu, euh, c'est seulement parce que c'est en accord avec sa passion. Et donc, euh, comme le cheikh il l'a expliqué au dernier cours, tout, tout savant peut se tromper dans son ijtihad. Hein, et que lorsqu'un savant fait une ijtihad et qu'il se trompe dans son ijtihad, on n'a pas le droit de le suivre dans cette erreur-là. Et là, le chef maintenant, il va expliquer que il y a deux positions parmi les positions des gens qui, euh, qui euh, prennent les, ou qui, euh, disons, il y a deux positions par rapport, par rapport à l'attitude que les gens ont envers les savants de l'islam. Deux positions qui sont des positions extrêmes. Euh, la position des Haddadiyin et la position des Sururiyin et des Qutbiyin. Donc ça, c'est deux positions opposées et extrêmes. Donc le chef il va euh, donner des exemples pour expliquer les, euh, les extrêmes des deux côtés. al c'est des c'est des gens extrémistes qui, lorsqu'ils trouvent un savant d'Ahl Sunnati wal Jama'a qui est salafi et qui tombe dans une erreur dans une question de <clears throat> aqidah et qui, euh, par exemple, ou bien dans une question de, de manhaj, <clears throat> et il trouve qu'il a fait une erreur, mais cette erreur-là est basée sur une ishtihad hein, et il s'est trompé dans son ishtihad. Donc il le rabaisse complètement et ne lui donne, il ne lui donne aucune crédibilité et aucun respect. Hein, il le traite comme si c'était un égaré et un moubtadir. Donc ils n'ont aucune miséricorde et aucune pitié pour les savants de ahl wal Jama'a et ils les rabaissent. Tandis qu'il y a à l'autre extrême de ça, il y a les sururi. <coughs> Et eux, les sururis, qu'est-ce qu'ils font C'est que, yani, les gens de bid'a qui sont connus pour des bid'a et des égarements, ils les respectent et ils les élèvent et ils les traitent comme si c'était des imams de l'islam et des savants de la Ummah. Hein. tandis que les, euh, les savants des salafis, les savants des ulamas des ils n'ont aucun respect pour eux, ils, les rabaissent et ils les insultent hein, par toutes sortes de termes que j'ai mentionnés au début. Donc ça c'est deux exemples Hein, ceux qui rabattent les ulama d'Ahl Sunna et les Muqtadi'a ensemble, ils les mettent dans, le même, dans, la même catégorie, et par la suite, il y a les Sururiyin qui, eux, élèvent les ulama de, yani des, des Muqtadi'a, ou élèvent les Muqtadi'a et rabaissent les ulama et qui se disent salafis. Donc les deux, le, le pire dans ces deux groupes extrémistes-là, c'est que les deux prétendent ou essaient de dire qu'ils sont des falacieux. Hein. Donc, euh, Al-Haddadiyoun, il y a une note en bas de page qui dit Al-Haddadiyoun, فرقة ظهرت مؤخرا ويتزعمها محمود الحداد المصري وقد رد عليه شيخنا المدخلي في كتابه مجازفات الحداد وقد وكذا شيخنا محمد أمان الجامي في بعض أشرطته donc le cheikh il dit que Al-Haddadiyoun, c'est un groupe qui est apparu dernièrement, et à la tête de ce groupe-là, il y a Mahmoud Al-Haddad Al-Misri, c'est un Égyptien qui s'appelle Mahmoud Al-Haddad. Et euh, le Cheikh Rabi'a, ibn Hadi Al-Madkhali, il l'a réfuté dans un livre qu'il a intitulé Mujazafat Al-Haddad, et également le Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, euh, yani, rahimahullah, il a fait une réfutation de lui dans ses cassettes dans certaines de ces cassettes. Toutefois, euh, il y a maintenant en ce moment un autre, d'autres personnes qui, euh, <coughs> qui ont pris le, flambeau de la, de la Haddadiyya, hein, parmi les gens euh, d'égarement dans, le monde musulman actuellement, il y a celui qu'on appelle Falih al-Harbi, hein, qui est maintenant celui qui est à la tête des Haddadiyya, et lui il n'a pas de pitié contre personne, sa langue n'a pas épargné aucun des ulama d'Ahl Sunnah et euh, il critique et il attaque tous les euh, savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a. <coughs> Donc ça c'est euh, celui-là. Puis et malheureusement, ils font beaucoup de fitna dans le monde musulman. Donc on va commencer à lire les points que le Cheikh a mentionnés au sujet des Haddadiyah <coughs> et les paroles des ulama pour réfuter euh, leur point de vue et leur position. الشيخ يقول فالحداديون نصبوا أنفسهم للطعن في أئمة الإسلام من أهل العلم المعروفين بالدعوة إلى السنة حديثا وقديما لخطأ قد يصدر منهم هم فيه مجتهدون لا يعد لا يعدوهم الأجر لا لا يعدوهم الأجر قال الذهبي نحب السنة وأهلها ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ وإنما العبرة بكثرة محاسنه le cheikh il commence en expliquant que les Haddadiyoun ils se sont établis eux-mêmes et se sont placés eux-mêmes pour attaquer les imams d'Ahl Sunnah et les imams de l'islam. Parmi les savants qui sont connus comme étant des gens qui appellent à la Sunnah, que ce soit dans le temps présent ou dans le temps passé. À cause d'une erreur qui est, qui est venue de leur part, <clears throat> alors qu'ils étaient, euh, qu'ils avaient fait une erreur, cette, cette erreur-là, euh, par ijtihad, hein, et donc ils ne considèrent pas qu'ils méritent une récompense, et ils ne leur calculent pas leur récompense. Et le cheikh il dit, وقال الذهبي, l'imam al-Zahabi il a dit, nous aimons la sunna et les gens de la sunna. Et nous aimons le savant pour qu'est-ce qu'il a en lui de, de ittiba, c'est-à-dire le fait qu'il suit la sunna. selon la, force avec laquelle il suit la sunna, ben c'est ça la force à laquelle nous l'aimons. Et euh, nous l'aimons également selon ses caractéristiques qui sont euh, louables. Hein. et on aime, euh, on, aime ce qu'il a de bien, hein, ce qui est en accord avec la sunna, et qu'est-ce qu'est-ce qu'il a comme bid'a, euh, on ne l'aime pas. Le cheikh il dit qu'est-ce qu'il a innové à cause d'un ta'wil, à cause d'une fausse interprétation ou d'une erreur qu'il a faite dans son interprétation, on n'aime pas. Mais on considère dans ce cas-là la quantité de, ses, de, bonnes actions qu'il a fait. D'accord Donc, euh, les questions qui ont rapport avec, parce que vous savez que les sururi, ils ont une règle qu'ils ont établie, c'est euh, al-muwazanat, pardon. Al-muwazanat, c'est-à-dire, ils disent que quand on parle des, euh, des gens, il faut mentionner le bien et le mal qu'ils ont. Et ils ont dit que c'est obligatoire de faire ça. Toutefois, euh, les ulamas, ils ont expliqué que ça dépend dans quel contexte. Si c'est dans le contexte où on est en train de faire une biographie de cette personne, hein, on peut mentionner le bien qu'il a et le mal qu'il a, il n'y a pas de problème. Toutefois, quand on est en train de parler du contexte de la réfutation, alors là, dans ce cas-là, c'est pas le moment de mentionner ses qualités et de commencer à le glorifier, mais on se limite uniquement à mentionner les problèmes qu'il a et les erreurs qu'il a à ce sujet-là. Euh, donc ça c'est euh, un point à, ce sujet-là. Puis aussi, il faut comprendre que euh, ça c'est là le, chef il est en train d'expliquer que le fait qu'un savant de Ahl Sunnah wal Jama'a ait fait une ijtihad dans laquelle il s'est trompé, euh, il ne faut pas le, détester puis le rejeter comme s'il il était un mubtadir et un écaré. Hein, parce qu'il n'a pas fait cette erreur-là volontairement, puis il n'a pas opposé la vérité par orgueil et fierté ou arrogance ou ainsi de suite, ou par rejet de ce qui est mentionné dans la sunna, mais il a euh, fait cette erreur-là uniquement parce qu'il s'est trompé dans sa compréhension ou dans euh, son interprétation ou ainsi de suite des choses de ce genre. Donc dans ce cas-là, il était, il, il avait fait un effort pour atteindre la vérité, mais malheureusement, il n'a pas réussi à atteindre cette vérité-là. Et donc euh, c'est pour ça que le chef il dit, dans ce cas-là, on prend en considération tout le bien qu'il a fait et on ne va pas le rejeter complètement à cause de cette erreur-là qu'il a fait. Hein. Ensuite, le chef, il dit, وقال ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه Donc le cheikh il dit si on devait pour chaque personne qui fait une erreur dans son ijtihad alors qu'il a une bonne, une bonne foi, hein, qu'il a une foi correcte hein, et qu'il a fait l'effort pour suivre la vérité, hein, si à chaque fois qu'une dans, une personne comme ça fait une erreur dans son ijtihad, on le, on le rejette et on, on le déclare comme étant un muqtadir, alors dans ce cas-là, il y aurait peu d'entre les imams qui pourraient être épargnés hein, parmi euh, les imams. Il y en a peu qui pourraient être euh, épargnés de ce genre de choses. Donc, c'est pour dire que n'est pas l'attitude à prendre de commencer à euh, déclarer comme mutadien et égaré toute personne, alors qu'on voit que c'est quelqu'un qui a une bonne, une bonne foi, et qu'il cherche la vérité, qui suit la vérité, en général, sauf qu'il a fait une ijtihad dans un sujet et il s'est trompé. Hein, donc euh, il faut faire une différence et bien comprendre ce point-là. Après le cheikh il dit وقال أيضا لعل الله يعذر يعذر أمثاله أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه والله حكم, حكم عدل لطيف بعباده لا يسأل عما يفعل ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه آه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك donc ici euh, c'est une autre citation de de يعني de de l'imam al-Zahabi à propos de la, de la, de la dans la biographie de Qatada de dans Il dit, euh, et donc, il est probable que Allah pardonne à des, à gens comme lui, parmi ceux qui ont été euh, trompés par une bid'ah, alors qu'ils voulaient en fait arriver à euh, exalter Allah et écarter d'Allah toute imperfection hein, et faire un effort dans ce, dans ce sens-là. Donc, euh, Allah subhanahu il est, euh, il est euh, sage, et il est juste, et il est doux pour, envers ses serviteurs, et il n'est pas questionné pour qu'est-ce qu'il fait. Puis ensuite, le chef il dit, puis ensuite, un, le grand parmi les imams dans la science, lorsqu'on voit qu'il a beaucoup de positions qui sont correctes, et euh, qu'on sait de lui qu'il fait des efforts pour choisir uniquement la vérité et trouver uniquement la vérité et que sa science elle est grande et on a vu son intelligence et il est connu pour sa, pour sa piété et le fait qu'il s'écarte des choses qui sont douteuses ainsi de suite et euh, comment il suit la sunna donc euh, des gens comme ça, ils sont euh, pardonnés pour leurs erreurs et leurs fautes quand ils ont fait des, des quand ils sont tombés dans un dans une dans une question et qu'ils euh, qu'ils ont fait une erreur, on ne les on ne les, on ne les déclare pas égarés à cause de ça. Hein, on va pas les déclarer égarés puis les rejeter et oublier complètement les bonnes choses qu'ils font. Mais bien entendu, on va pas le prendre comme guide ou comme exemple dans sa bid'a et dans son erreur. Hein donc, euh, dans l'erreur, ça, l'erreur c'est son erreur, mais on va pas le suivre là-dedans. Et on espère pour lui la repentance de cette erreur-là. Donc ça c'est, euh, c'est ce point, c'est à ce point-là. Après le chef dit وقال ابن القيم من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من, كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل, لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره الشيخ آه، المعصن لطاعد الإمام ابن القيم مفتاح, مفتاح دار السعادة Euh, il dit parmi les, les fondements de la charia et de la sagesse, aussi, c'est que celui qui a beaucoup de bonnes, de bonnes œuvres, beaucoup de biens, et qu'elles sont très grandes, et qu'il a eu un bon impact dans l'islam, hein, et qu'il a fait du bien pour l'islam et les musulmans, eh bien, on peut accepter de lui des fautes qu'on qu'on n'accepterait pas de d'autres que lui. Et il peut être pardonné pour, pour des fautes que autre que lui ne serait pas pardonné. C'est-à-dire, donc ça, le, chef Ibrahim al rahili euh, il, a, il a fait une cassette justement dans laquelle il parle de cette question-là et il détaille vraiment bien ce, sujet-là, il explique vraiment bien euh, cette question-là, machallah. Donc, euh, ce serait une bonne chose d'y retourner, malheureusement je l'ai... Bon, je, Inch'Allah si je la retrouve, je la mettrai sur le groupe sur internet pour que vous puissiez la télécharger, c'est en arabe, mais quand même c'est très intéressant, puis euh, il explique vraiment ce point-là, c'est que il y a certaines personnes qui vont faire une erreur dans l'islam, dans, dans, le sujet quelconque, à cause d'une ijtihad, puis qu'il va se tromper, et lui il va être pardonné, il va être excusé pour cette erreur-là, tandis qu'une autre personne va faire la même exacte erreur, et on ne va pas le traiter de la même manière et on ne va pas l'excuser de la même façon. Pourquoi Parce que les deux sont pas, sont pas euh, l'erreur qu'ils ont fait euh, n'est pas euh, considérée pas, ou vue de la même, la même façon. Parce qu'ils n'ont pas le même niveau de, de, science et aussi parce qu'ils n'ont pas la même faveur par rapport à l'islam et qu'est-ce qu'ils ont fait à l'islam. Euh, pour l'islam et les musulmans. Donc, euh, le chef il explique tout ça en détail bien comme il faut. Là maintenant j'essaie de vous faire un petit résumé. C'est deux cassettes en fait qu'il a faites là-dessus, donc c'est beaucoup plus long que ça, mais j'essaie de vous donner le principe. C'est comme qu'est-ce que le chef Ibn al-Qayyim vient juste d'expliquer dans cette citation-là. Ensuite il dit « Wa qala sahl, ibn Abdullah al-Tusturi لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء فإن عظموا هذين فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم فست euh, c'est une parole qui est rapportée euh, du, du, d'un des savants qui s'appelle Sahl ibn Abdullah al-Tusturi. Il dit Euh, cet imam, il dit, et les hommes sont toujours dans le bien, tant qu'ils ont du respect pour leurs dirigeants et pour leurs savants. S'ils respectent ces deux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va réformer et corriger leur dunya et leur akhira, et leur, leur dunya, leur vie d'ici-bas et leur vie de l'au-delà. Mais s'ils dénigrent et ils rabaissent ces deux choses-là, eh bien ils vont corrompre leur dunya et leur akhira. Ensuite, le chef il mentionne les paroles de Abdullah ibn al-Mubarak. Le chef il dit وقال عبد الله بن المبارك صنفان من أهل صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس قيل من هم قال الملوك والعلماء donc l'imam Abdullah ibn al Mubarak qui est un des imams parmi les imams des salafs il dit il y a deux catégories de personnes Euh, si eux ils sont réformés et ils sont bons, alors les gens seront bons. Et si ils sont corrompus, alors les gens, les hommes seront corrompus. Et on lui a demandé qui sont-ils Et il a répondu, ce sont les rois et les dirigeants. Ça c'est cette parole qui est rapportée par euh, l'imam Ibn Qayyim dans I'lam al muqayyim an Rabbil Alamin. الشيخ الدي الشيخ آه، حسن بن قاسم الريمي الدي قلت هذا المنهج في التعامل مع العلماء الذين ناصروا السنة وبذلوا أغلى ما عندهم في نشر الدين هو ما عليه علماؤنا في الوقت الحاضر الشيخ الزي cette méthode cette voie d'agir de, de, avec nos savants qui ont donner la victoire à la sunna, qui ont défendu la sunna, et qui ont fait tout ce qu'ils avaient, hein, qui ont dépensé tout ce qu'ils avaient hein, pour propager cette religion-là, c'est ce sur quoi se tenait, ou c'est sur quoi se tiennent tous les savants, nos savants aujourd'hui, à l'époque actuelle. Ça, c'est leur méthodologie à eux, d'agir de cette façon-là. Ensuite, le chef dit وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فقال السائل ما هو موقفنا من العلماء الذين أولوا في الصفات مثل ابن حجر والنووي وابن الجوزي وغيرهم هل نعتبرهم من أئمة أهل السنة والجماعة أم ماذا وهل نقول إنهم أخطأوا في تأويلات أم كانوا ضالين في ذلك le cheikh il, euh, dit qu'on a posé la question au comité permanent de recherche scientifique et de fatwa en Arabie Saoudite, on leur a posé la question quelle est notre position euh, ou quelle est, notre position par rapport aux savants qui ont déformé ou qui ont fait le ta'wil de certains des attributs d'Allah comme par exemple euh, le savant Ibn Hajar et l'imam Al-Nawawi et l'imam Ibn al-Jawzi et d'autres également, est-ce qu'on les considère comme étant des imams de Ahl Sunnah al Jama'a ou quoi Et est-ce qu'on dit à leur sujet qu'ils ont fait des erreurs dans leurs interprétations ou dans leur ta'wil ou bien on dit qu'ils sont égarés dans ce sujet-là le, euh, le comité permanent de fatwa ont répondu par la réponse suivante. موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي الفرج بن الجوزي وأبو زكريا وأبي, وأبي زكريا النووي وابن حجر وأمثالهم ممن تأول بعض صفات بعض صفات الله تعالى أو فوضوا في أصل معناها أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله الأمة بعلمهم فرحم الله فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم الله عنا خير الجزاء وأنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وأنهم أخطأوا فيما تأولوه من, من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة السنة رحمهم الله سواء, سواء أول الصفات الذاتية وصفات الأفعال أم بعد ذلك للشيخ cheikh أو explique euh, ou bien les qui ont fait cette qui ont signé cette fatwa ils ont Et ils ont expliqué que notre position au sujet de Abi Bakr al-Baqilani et al-Bayhaqi et al Faraj ibn al-Jawzi et Abu Zakaria al-Nawawi, de même que Ibn Hajar al-Asqalani et les savants comme eux, d'autres savants comme eux également, parmi ceux qui ont déformé le sens des attributs d'Allah ou bien euh, qui ont euh, qui ont ça veut dire, ils n'ont pas affirmé à la base le sens de ces attributs-là, ils ont dit on ne connaît pas le sens de ces, de ces attributs-là, alors, à notre point de vue, ou selon nous, ce sont parmi les grands savants de, des musulmans, par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a fait beaucoup de bien pour la Ummah à cause de leur science, et donc que la miséricorde d'Allah soit sur eux, d'une grande miséricorde, et euh, que Allah les récompense d'une meilleure récompense. Et, euh, ils sont parmi les gens de Ahl Sunnah wal jamaah au sujet des choses dans lesquelles ils ont été en accord avec les Sahaba, euh, tandis que les imams des salafs des trois premiers siècles, euh, il dit, euh, ils ont été, oui c'est ça, ils sont, parmi les gens de al sunnah wal Jama'a dans les choses dans lesquelles ils ont été en accord avec les Sahaba et les imams des trois premiers siècles préférés, au, sujet desquels le professeur sallam euh, a dit qu'ils témoignaient qu'ils étaient dans le bien. Euh, toutefois, on dit qu'ils ont fait une erreur lorsqu'ils ont déformé le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala euh, et, qu'ils, ils sont dans l'erreur lorsqu'ils contredisent la, la voie des salafs de cette umma ainsi que les imams de la sunna. Donc, euh, peu importe qu'ils aient déformé les attributs, les attributs de l'être d'Allah ou bien les attributs de ses actions, ou bien d'autres attributs de ce genre. Mais peu importe qu'est-ce qu'ils ont, qu'ils ont déformé euh, le sens de ces attributs-là, ou bien des autres attributs qu'on a mentionnés. Donc, donc ils, sont, ils sont dans l'erreur pour avoir fait ça. Toutefois, à la base, ce sont des imams d'Ahl Sunnah. ensuite le cheikh dit وسئلت اللجنة الدائمة أيضا فقال السائل ما هو الكفر في الصفات هل هنا فرق بين العالم المعاند والمتأول في ذلك euh, on a posé la question encore une fois au comité de fatwa au sujet du kuf dans les attributs d'Allah. On, a posé la question, qu'est-ce que le kuf au sujet des attributs Est-ce qu'il y a une différence entre le savant qui s'oppose carrément à l'affirmation des attributs ou bien celui qui fait des fausses, interprétations euh, ou bien qui fait des qui, interprète les, attributs. Le cheikh répond, la, la fatwa on voit la réponse suivante dans cette fatwa, c'est أولا الكفر في صفات الله تعالى هو إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ أو الإلحاد فيه بتحريفه عن المقصود بدون شبهة يعذر بمثلها ثانيا من خالف الحق في ذلك عمادا بعد البيان وإقامة الحجة فهو كافر غير معذور ومن خالف في ذلك متأولا لشبهة يعذر بمثلها فهو مخطئ معذور يؤجر على اجتهاده Le cheikh il dit que la réponse au sujet de qu'est-ce qui est couf dans le, les, au sujet des attributs et euh, qu'est-ce qui, c'est quoi la différence entre le savant qui euh, s'oppose à la vérité et celui qui fait une erreur d'interprétation. Premièrement, c'est que le coffre au sujet des attributs euh, d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le fait de nier ce qui est connu et qui est affirmé euh, par, les, euh, par les textes des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala une fois que euh, ces textes-là ont été transmis, ou bien le fait de, de nier, ou, de, ou bien le fait de, de c'est le fait de, de déformer ou de nier ces attributs-là en les déformant de leur sens voulu, sans aucune euh, qui mérite qu'on excuse, par, laquelle la personne mérite d'être excusée. C'est-à-dire quelqu'un qui a, qui a déformé le sens des attributs d'Allah sans excuse valable, sans qu'il ait une excuse valable à cause d'une shubha qu'il aurait, euh, qu'il aurait au sujet de ces attributs-là, par exemple et deuxièmement, celui qui s'oppose à la vérité, euh, par orgueil, par opposition, après qu'on ait clarifié, euh, on lui ait clarifié la vérité et qu'on ait établi la preuve contre lui, alors celui-là, il est mécréant, il est kafir, il n'est pas excusé dans ce cas-là. Euh, et celui qui s'oppose à ça, à cause d'une mauvaise interprétation qu'il a fait à cause d'une d'une shubha ou quelque chose qui lui a pas été clair, il a trouvé quelque chose de douteux et il a interprété les choses d'une façon incorrecte, à cause de cette, de cette euh, dans ce cas-là, euh, il est dans l'erreur. Celui-là, c'est une, personne qui a commis une erreur il est excusé et il sera récompensé pour son effort et son ijtihad. D'accord Donc, il faut distinguer entre ces deux catégories de personnes-là. Et on a demandé au Cheikh Mohammed Ibn Uthaymin au sujet de l'imam Al-Nawawi euh, et des autres parmi ces imams-là qui ont euh, fait des erreurs dans les attributs d'Allah donc euh, le Cheikh il dit Wassou, il a Cheikh Ibn Uthaymin حول الحافظين النووي وابن حجر فقال إن الشيخين الحافظين النووي وابن حجر لهما قدم صدق ونفع كبير في الأمة ولئن, ولئن وقع منهما خطأ في تأويل بعض نصوص الصفات إنه لمغمور بما لهما من الفضائل والمنافع الجمة ولا نظن أن ما وقع منهما إلا صادر عن اجتهاد وتأويل سائغ ولو في رأيهما وأرجو, وأرجو الله أن يكون من من الخطأ المغفور وأن يكون قد وأن يكون ما قدماه من الخير والنفع من السعي المشكور وأن يصدق عليهما قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات والذي نرى أنهما من أهل السنة والجماعة ويشهد لذلك خدمتهما لخدمتهما آه، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهما على تنقي تنقيتها مما ينسب إليه إليها من الشوائب وعلى تحقيق ما دلت عليه من أحكام ولكنهما خالفا في آيات الصفات وأحاديثها أو بعد ذلك عن جادة أهل السنة وعن اجتهاد آه، أو بعد ذلك عن جادة أهل السنة عن اجتهاد آه، أخطأ فيه فنرجو الله تعالى أن يعامله أن يعالم أن يعاملهما بعفوه ثم قال وأما الفرق بين الخطأ في الأمور العلمية والعملي آه، والعملية فلا أعلم أصلا للتفريق بين الخطأ في الأمور العلمية والعملية إلى آخر كلامه رحمه الله donc le Cheikh il explique dans ce passage là que l'imam Ibn, Ibn Husaynin il a dit euh, au sujet des deux savants Al-Nawawi et Ibn Hajar que ces deux savants-là, l'imam al-Nawawi et l'imam ibn Hajar, sont deux savants qui ont euh, ramené euh, beaucoup de bien dans la Ummah islamique et que yani, même s'ils ont fait quelques erreurs dans l'interprétation de certaines des attributs d'Allah euh, ça s'est couvert par tous les bienfaits, tous les mérites qu'ils ont dans l'islam. Et on ne, croit, on ne pense d'eux rien d'autre que ça c'est arrivé par une erreur dans l'ijtihad et qu'ils avaient une interprétation euh, yani, qu'ils pensaient être valable dans, pour, pour leur opinion. Et il dit, je souhaite que Allah euh, va considérer ça de leur part comme une erreur qui va être pardonnée et que, et que tout ce qu'ils ont fait de bien et de, et de bon pour la Ummah et euh, et d'efforts, ça va être récompensé pour eux. Et que Allah subhanahu applique sur eux sa parole lorsqu'il dit dans le verset 114 dans Surat Hud que les bonnes œuvres font partir les mauvaises ou effacent les mauvaises. Donc, il dit, je considère que, ou je vois que ces deux-là font partie des savants d'Ahl-Sunnah wal-Jama'ah et euh, leur leur façon d'avoir servi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam était moins en leur faveur pour ça, mais on a vu comment, à quel point ils étaient, euh, yani, qu'ils faisaient beaucoup d'efforts et qu'ils avaient un grand désir de purifier la sunna de tout ce qui était attribué euh, au prophète sallallahu alayhi wa sallam faussement, hein, et de nettoyer la sunna de tout ce qui était incorrect et de vérifier tout ce qui avait été mentionné comme règle dans l'islam. Donc tout ça ce qu'ils ont fait comme tahqiq et comme effort pour défendre la sunna, il euh, n'y a pas de doute que ça c'était moins pour, en leur faveur, hein, que c'était des gens qui aimaient la sunna. Toutefois ils ont contredit, et ils ont fait des erreurs dans les questions des versets qui parlent des attributs d'Allah et les hadiths qui parlent des attributs d'Allah ou certaines de ces choses-là, ils ont contredit, ils n'ont pas suivi euh, la voie claire de Ahl-Sunnah wal jamaah à ce sujet-là. Toutefois, ils se sont trompés à cause d'une ijtihad dans laquelle ils se sont trompés dans ces sujets-là et on espère que Allah va les traiter avec euh, miséricorde et compassion. Ensuite, le chef dit en ce qui concerne la distinction au sujet des, erreurs dans les, affaires de la, de, qui ont rapport avec les, les, choses scientifiques ou les choses de la pratique, il dit je ne connais aucune, aucun principe, aucune base pour faire une distinction entre ces deux types d'erreurs-là. Et euh, le chef il dit ça c'est... Euh, ensuite, le chef il continue, il parle d'autres choses, mais le point qu'il a voulu mentionner dans ce passage-là c'est le plus important. Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Muhammad, ibn Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah, il dit Al-Hafiz ibn Hajar والنووي والذهبي والبيهقي أحيانا والإمام الشوكاني وغير ذلك من الأئمة الذين خدموا الكتاب والسنة وقعوا في بعض التأويلات في بعض في بعض وقعوا في بعض تأويلات نصوص الصفات في أمثال هؤلاء يقول شيخ الإسلام إذا كان الله يقبل عذر من يجهل تحريم الخمر وربما وجوب الصلاة لكونه عاش بعيدا عن, عن العلم وأهله فهو لم يطلب العلم ولم يطلب الهدى ولم يجتهد فيكون الله يعفو ويسمح فيقبل عذر من اجتهد لي آه، ليعلم الخير فيقبل عذر من اجتهد ليعلم الخير وليعلم الهدى وبذل كل جهده في ذلك ولكن لم يدرك كل كل الإدراك فوقع في أخطاء إما في باب الأسماء والصفات أو في باب العبادة أخطاء أخطاء آه، دون أن آه، دون أن اجتهد ليعلم الحق أخطأ بعد أن اجتهد ليعلم الحق يقول شيخ الإسلام أمثال هؤلاء أحق بالعفو والسماح والرحمة والسماح أو كما قال رحمه الله الشيخ الدين il أمان الجامي رحمه الله الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله إلى al que, en ce qui concerne Al-Hafiz ibn Hajar et l'imam al-Nawawi, l'imam al-Zahabi, l'imam al-Bayhaqi des fois, et l'imam al-Shawkani également, et d'autres parmi les imams qui ont défendu et servi le Coran et la Sunna, et qui ont fait parfois certaines erreurs et certaines fausses interprétations dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ces gens de, ces gens-là, le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit à leur sujet que si Allah accepte l'excuse de celui qui, ne connaissait pas l'interdiction de l'alcool, ou même parfois qui ignorait euh, l'obligation de la salat, parce qu'il a euh, vécu loin de la science et des hommes de science de l'islam, euh, et qu'il n'a pas cherché la science, il n'a pas cherché la guidance, il n'a pas fait d'efforts, donc, le fait que Allah wa ta'ala euh, ait pitié et pardonne quelqu'un comme ça, et qu'il accepte son excuse, alors dans ce cas-là, c'est encore plus important, ou c'est encore plus probable de la part d'Allah qu'il accepte euh, l'excuse de celui qui a fait un effort pour chercher la science et pour chercher la guidance et qui a fait tous ses efforts pour arriver à ça, mais il n'a pas réussi. Euh, à comprendre toute la bonne, avoir toute la bonne compréhension qu'il fallait, et il est tombé à cause de ça dans certaines erreurs au sujet des noms et des attributs d'Allah ou bien dans les questions de l'adoration, il a fait quelques erreurs, hein, et donc euh, tout ça après avoir fait l'effort pour avoir compris et connu la vérité, Cheikh l'Islam dit au sujet de ces gens-là qu'ils méritent plus d'être euh, d'être fait preuve de, qu'on leur fasse preuve de, de compassion, de miséricorde et de, de les excuser. Ou bien comme le cheikh Ibn Taymiyyah a dit. Et ça c'est tiré d'une des cassettes que le cheikh Mohamed Aman a fait en réponse aux questions des gens du Koweït en 1415. Ensuite, le cheikh il, mentionne une autre citation de cheikh Mohamed Aman al-Jami il dit وقال شيخنا أيضا كل من نفى صفة ثابتة في الكتاب والسنة عالما بالنص فاهما له سالما من الشبهة مؤثرا مألوفه من آراء الرجال وغيرها مستخفا بالنص وغير مقدر له فقد كفر كفرا ناقلا عن الملة أما من نفى الصفات وهو على خلاف ما وصفناه فهو معذور إن شاء الله لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والله أعلم Donc le shaykh, il dit euh, que Muhammad Aman, rahimahullah, il a dit toute personne qui nie une attribut qui est affirmée dans le Coran et dans la Sunna et qui connaît les textes et qui comprend les textes et qui n'a pas de shubha et qui préfère suivre ce qu'il a connu, les opinions des hommes hein, et, et d'autres opinions en rabaissant le texte en, en rabaissant le texte et en n'ayant aucun respect pour le texte, alors dans ce cas-là, celui-là, il a fait, s'il a fait ça, il a commis un acte de coffre qui le fait sortir de la religion. Mais s'il a nié les attributs d'Allah et qu'il n'est pas tel qu'on l'a décrit dans la description précédente, il, est, il contredit la description précédente, alors dans ce cas-là, il a fait une erreur, il est excusé Inch'Allah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, on ne, donne, on ne met pas sur une âme un poids qu'elle ne peut pas porter. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il ne met pas sur une âme un poids qu'elle n'est pas capable de porter. Et il mentionne également dans Surat al-Baqarah, le verset 276, Ô oh notre Seigneur, nous ne nous prenons pas pour compte pour les choses qu'on a euh, oubliées ou les choses qu'on a fait par erreur hein. donc ça c'est un verset qui mentionne que Allah il pardonne nos oublis et nos erreurs et donc euh, ça c'est une autre citation. Ensuite il mentionne les paroles de Cheikh Salih al-Fawzan, euh, يعني حفظه الله il dit من كان عنده أخطاء اجتهادية تأول فيها كابن حجر والنووي وما قد يقع منهما من تأويل بعض الصفات لا يحكم, لا يحكم عليه بأنه مبتدع ولكن يقال هذا الذي حصل منهما خطأ ويرجى لهما المغفرة بما قدماه من خدمة عظيمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما إمامان جليلان موثوقان عند أهل العلم لشيخ الزي à ce sujet-là, celui qui a des erreurs d'ijtihad hein, dans ses interprétations hein, des attributs d'Allah, comme par exemple Ibn Hajar et l'imam al-Nawawi et d'autres personnes qui, parmi ces deux imams, autres que ces deux imams-là, qui peuvent avoir fait des erreurs d'interprétation au sujet des attributs, on ne doit pas juger à leur sujet qu'ils sont des innovateurs mais plutôt on dit à leur sujet que ces choses-là sont arrivées à cause d'une erreur et on espère et on souhaite pour eux le pardon pour qu'est-ce qu'ils ont fait de bien et pour le service qu'ils ont donné à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sont deux grands imams respectables et en qui on, fait confiance hein, et euh, on les considère, hein, ils sont considérés comme étant des hommes de, de confiance par les savants de l'islam. Donc ils sont reconnus comme étant des savants. Ensuite, le chef il mentionne deux, deux, deux vers. Il dit لقد أحسن من قال إذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفاع بألف شفيع. Il dit lorsque quelqu'un de bien nous rencontre, il dit, lorsque quelqu'un de bien vient vers nous avec un péché, toutes ses bonnes actions euh, viennent intercéder en sa faveur. Donc, en fait, dans le, dans le, dans le verset, ces, ces bonnes actions viennent avec mille intercesseurs, hein, en voulant dire que lorsque quelqu'un fait quelqu'un de bien aimé qui, qui fait une faute ou un péché, eh ben, bonnes actions effacent euh, le, le mal qu'il a pu faire ou l'erreur qu'il a pu faire. Et il mentionne un autre vers aussi qui dit من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد ma'ayibuhu. Ça veut dire, il n'y a personne que tu peux, dont tu vas être satisfait de tout ce qu'il a fait ou de tout ce qui, qui vient de lui. Et il est suffisant pour quelqu'un comme noblesse que tu puisses être capable de compter ses fautes. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'est arrivé au point où tu es capable de compter ses fautes avec lui, ça veut dire que ça c'est suffisant comme pour dire que cette personne-là elle est noble parce que habituellement les hommes ont beaucoup de mal, hein, plus que de bien. Et donc euh, on ne peut pas compter le mal qu'ils ont puisqu'ils en ont beaucoup Mais quand quelqu'un est capable de les calculer, les fautes qu'il a, eh bien ça c'est déjà quelque chose qui montre leur, leur, euh, leur, leur importance. Et en particulier quand on parle des ulama de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Ensuite, le Cheikh il dit, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ولكن آه لكن دين الإسلام إنما يتم بأمرين أحدهما معرفة فضل الأئمة وحقوقهم ومقاديرهم وترك ما يجره إلى سلبهم والثاني النصيحة لله سبحانه وتعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم وإبانة ما أنزل الله سبحانه وتعالى من البينات والهدى ولا منافاة إن شاء الله بين القسمين لمن شرح الله صدره وإنما يضيق عن ذلك أحد رجلين رجل جاهل بمقادير ومعاذيرهم ورجل جاهل بالشريعة وأصول الأحكام الشيخ cheikh كالإمام ابن سيمية l'imam Ibn que l'islam ne peut être euh, ne peut être complet ou parfait, excepté par deux choses. Le premier, la première chose, c'est de connaître le mérite des imams et de connaître leurs droits et de connaître leur, leur degré et leur respect, hein, et tout ce que et de laisser tomber tout ce qui peut les, euh, les, dénigrer ou les rabaisser. Et deuxièmement, euh, le fait de donner la nasiha à Allah subhanahu wa ta'ala à son livre, à son messager et aux imams des musulmans et aux musulmans et aux musulmans en général, aux dirigeants des musulmans et aux musulmans en général. Euh, et la clarification de ce que Allah subhanahu wa a révélé parmi les clarifications et les preuves évidentes et la guidance. Et il n'y a pas de contradiction, inshallah, entre ces deux points-là qu'on a mentionnés pour celui pour qui Allah a ouvert le cœur. Mais c'est uniquement, euh, ce, point-là est uniquement euh, difficile pour deux genres de personnes. Hein, de réunir ces deux points-là qu'on a mentionnés, de respecter, de connaître le mérite des imams et de, et de donner la nasiha, ça c'est uniquement difficile pour deux types de personnes. La première personne, c'est une personne qui est ignorante des, des, euh, du respect qu'on doit donner aux savants et des excuses qu'ils ont, et ou bien une autre personne, c'est une personne qui est ignorante de la charia et des fondements des règles de la charia. Donc ça c'est <laughs> important à comprendre. ensuite le chef de قلت فالواجب اتباع هذا المنهج القويم ففيه بيان ففيه بإذن الله العلم والحكمة والسلامة donc ça veut dire, pour, juste pour rajouter un petit détail par rapport aux paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans ce passage-là, c'est pour faire comprendre en réalité que on doit respecter nos imams et nos savants, les savants de l'islam. Et euh, quand ils font des erreurs, eh bien, bien entendu, ils sont excusés pour leurs erreurs parce qu'ils ont fait des erreurs par ijtihad. Toutefois, ça ne veut pas dire que parce qu'on les respecte et parce qu'on les aime et parce qu'on a euh, un respect pour eux, ça ne veut pas dire qu'on doit euh, suivre leurs erreurs et ça ne veut pas dire non plus qu'on doit se taire par rapport à leurs erreurs. Non, on doit clarifier ces erreurs-là et euh, mentionner dans le dans les, le Coran et la Sunna les preuves qui euh, qui clarifient ces erreurs-là pour montrer aux musulmans la vérité et le faux, pour que les gens puissent savoir euh, qu'est-ce qui, est, euh, qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai, pour qu'ils puissent éviter de tomber dans les erreurs de ce savant-là. Donc ça veut dire que le fait qu'on respecte nos savants et nos imams et qu'on connaisse leur mérite, ça ne veut pas dire qu'on doit euh, complètement laisser tout ce que les imams ces imams-là ont fait, même s'ils ont fait des erreurs, on n'en parle pas. Non, ça ne veut pas dire ça. Et c'est pour ça que Cheikh l'Islam mis il dit dans ce point-là qu'il faut connaître deux choses, c'est-à-dire de connaître le mérite qu'ont les imams de l'islam et en même temps leur donner la nasiha. Ça veut dire corriger et répondre à ces erreurs-là et réciter ces erreurs-là si c'est nécessaire euh, pour éviter justement que les gens tombent dans leurs erreurs. Et il n'y a pas de contradiction entre ces deux choses-là dans l'islam. Toutefois, chez les gens ignorants, comme Cheikh Ibn Taymiyyah le dit, les gens ignorants de la charia ou les gens ignorants des mérites et des excuses qu'ont les savants de l'islam, ils pensent qu'entre les deux, il y a une contradiction. Et, donc, quand ils entendent par exemple des musulmans qui vont mentionner les erreurs de certains savants et répondre à ces erreurs-là, ils disent « Ah, vous, vous n'avez pas de respect pour les savants et vous manquez de respect, ainsi de suite », et ils comprennent pas en fait que le but c'est juste de clarifier la vérité avec respect, avec les, bonnes, euh, les bonnes paroles, les bonnes manières. Hein. Donc ça c'est pour comprendre. Et euh, ça c'est un point que les Hadadiyas n'ont pas compris puisque eux, ils réfutent les savants qui ont fait des erreurs avec, un euh, parishtihad comme si c'était des, des, innovateurs ou des égarés. Et donc là, dans ce cas-là, c'est ça c'est un, un problème. Et le chef il dit donc que c'est obligatoire de suivre ce manhaj qui a été expliqué par les citations qu'on a citées là maintenant, de suivre ce manhaj là, parce que Inch'Allah, dans, cette dans ce manhaj, dans cette voie, il y a Inch'Allah la science, la sagesse, la sagesse, et il y a euh, tout ce qui peut nous sauver euh, et nous épargner de ce qui est mauvais et euh, c'est ça ce que les salafs de notre Ummah nous ont enjoint de suivre, ils nous ont conseillé de suivre ça. Donc il cite quelques citations des salafs à ce sujet-là. Il dit قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Donc euh, Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu il a dit suivez la sunna et ne faites pas de bid'a, car ce que vous avez est suffisant pour vous. Et euh, ensuite, l'imam al-Barbahari, le chef il cite les paroles de l'imam al-Barbahari qui dit Allah fi nafsik, فالله الله في نفسك وعليك بالآثار athar, wa taqlid. فإن الدين إنما هو التقليد يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين آه، ومن قبلنا ومن قبلنا لم ندعهم آه، لم يدعون لم لم يدعونا في لبس فقلده فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر <clears throat> وأهل الأثر donc آه، dans cette citation l'imam al-Barbahari <clears throat> il dit par Allah, hein, en, euh, comme si en voulant dire, je t'incite à craindre Allah en toi-même, et je t'incite également à suivre les narrations et les hadiths et les, paroles du prophète et des sahaba, et les gens qui ont suivi la, la, la, voie hein, et les traces des salafs, et de faire le taqlid dans le sens, pas dans le sens de suivre aveuglément les gens, Taqlid ici, comme le chef il en parle, c'est dans le sens de suivre la sunna et de s'accrocher à, la sunna. Donc, euh, on doit suivre la seule chose qu'on a le droit de suivre aveuglément, c'est la sunna du prophète Muhammad sallallahu et le Coran et la voie des salaf salih. Donc c'est pour ça qu'il utilise le terme taqlid, mais pas dans le sens de taqlid comme euh, certaines personnes qui suivent des, euh, des savants ou des individus en dehors du prophète sallallahu aveuglément euh, donc il faut juste comprendre, comme le chef il le dit en bas de page ici, مراد المؤلف من التقليد الاتباع والاقتداء comme il l'a expliqué après. Qu'est-ce qu'il veut dire par taqlid ici C'est pas taqlid mais c'est plutôt de s'accrocher à la sunna et de suivre la sunna. Donc euh, il dit que la, que la religion c'est uniquement cest c'est-à-dire de suivre le prophète sallallahu et ses compagnons. Hein, comme c'est ça, il a expliqué justement. C'est de suivre le prophète sallallahu et ses compagnons que la satisfaction d'Allah soit sur, sur eux tous. Euh, et ceux qui étaient là avant nous, ils n'ont pas laissé rien euh, pour... Euh, ils n'ont rien laissé de qu'est-ce qui n'était pas clair. Donc, euh, suis-les et sois en paix en les suivant et ne dépasse pas ce qui a été rapporté et ne dépasse pas les gens qui suivent les traces des salafs. Hein Donc, euh, limite-toi à ce qui est rapporté de ces salafs. Ensuite, le cheikh il mentionne une autre citation de l'imam al-Barbahari, il dit وقال فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تجعلن فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تنظر وتسأل هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن وجدت فيه أثرا آه، عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر آه، عليه شيئا فتسقط في النار donc ici le cheikh il donne une autre citation de l'imam al-Barbahari qui, donne, qui nous donne un, un principe à suivre ou une règle à suivre si on veut Inch'Allah, être guidé et être épargné de l'égarement. Donc, il dit ici, il dit, euh, regarde, que Allah te fasse miséricorde, et tout le monde que tu entends parler, hein, tous les gens dont tu entends leur parole, dont tu entends la parole, parmi les gens de ton époque en particulier, ne te précipite pas, hein, et n'entre dans rien de ce qu'il te dit, jusqu'à ce que tu, jusqu'à temps que tu aies bien regardé comme il faut et que tu aies demandé euh, est-ce que ce qu'il dit a été mentionné par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou par un parmi les ulama et si tu euh, trouves à ce sujet-là un hadith ou quelque chose qui a été mentionné au sujet de ces paroles, alors accroche-toi à ça euh, et ne le dépasse pas pour quoi que ce soit et ne choisis rien par-dessus cette chose-là parce que sinon tu risques de tomber dans le feu. Et ensuite le chef dit قلت فهذه النصوص تبين المنهج السوي في التعامل مع الأخطاء الصادرة عن أئمة الدين الذين نافحوا عنهم وحموا حوزته ومن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فالواجب هو لزوم طريقتهم هو لزوم طريقتهم في ذلك مع الاستغفار لميتهم ومناصحة حيهم donc euh, ici le chef il dit donc ça c'est des euh, textes hein, qui nous clarifient la méthode droite à suivre dans la façon d'agir envers les erreurs qui arrivent de la part de nos imams dans la religion, ceux qui ont euh, fait tout pour défendre cette religion-là et la protéger euh, et euh, purifier la religion et la nettoyer de toutes les déformations des gens qui ont exagéré ou des gens qui se sont euh, fait passer pour qu'est-ce qu'ils ne sont pas parmi les déviateurs et les gens qui veulent égarer les gens et déformer la vérité et les gens qui veulent interpréter de façon faussent la religion par leur, ignorance, et ainsi de suite. Donc l'obligation pour nous, c'est de suivre leur voie, et en demandant pardon aussi pour ceux d'entre eux, parmi les ulama qui sont morts, et de donner la nasiha aux ulama parmi eux qui sont encore vivants. Donc ça c'est les paroles de euh, ça c'est les paroles de ces, de ces imams là qu'on a lus aujourd'hui. Puis euh, donc ça c'est très important de comprendre que si par exemple on voit qu'il y a des ulama d'Ahl Sunnati wal Jama'a, puis on trouve qu'ils ont passé leur vie à défendre la Sunna et à euh, combattre les innovations et les l'égarement, puis qu'on trouve de la part de ces savants-là une erreur ou un problème ou quelque chose, la méthode c'est pas euh, comme font les gens de Bid'a aujourd'hui, ou bien les Haddadiyah, hein, qui critiquent et attaquent les ulama, de les rabaisser, mais plutôt c'est de, euh, de leur donner le nasiha et yani, bien entendu comme on a dit euh, yani, les savants à cause de, du bien qu'ils ont fait Inch'Allah euh, ceux qui sont morts d'entre eux et ceux qui sont vivants comme le Cheikh a dit ceux qui sont morts ont fait le pardon pour eux et ceux qui sont vivants on leur donne la nasiha hein, et les ulama d'Ahl-Sunnah wal Jama'a sont parmi les savants qui acceptent le plus la vérité et que lorsqu'on leur donne la nasiha, ils reviennent s'ils se sont trompés à la vérité. Donc, alhamdulillah. C'est juste qu'il faut avoir le respect et il faut connaître sa limite et il faut connaître euh, son, son niveau et pas essayer de dépasser les, limites justement pour s'élever au-dessus des ulama. Donc on va s'arrêter, inshallah à ce point ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته